En aan die einde van die dag zal die berg van die huis van die Heere vaststaan op die top van die bergen en verhewe wees boe die hevels, en die volke sal daarheen toestroom. En baie nasies sal heen gaan en sê, Kom, laat ons optrek naar die berg van die Heere en naar die huis van die God van Jacob, dat hij ons in sy weer kan heer en ons in sy paarden kan wandel. Want uit Sion zal die wet uitgaan in die woord van die Heere uit Jerusalem en hij zal oordeel tussen baie volken in recht spreek vir machtige nasies tot in die verte, en hulle sal van ons swaarde pikkes meer en van ons spieses nie messe, nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Maar hulle sal sit elkeen onder sy veneetstok en onder sy vye boom, sonder dat iemand hulle verskrik, van die mond van die Heere van die leerskare het dit gespreek. Want al die volken mag wandel elkeen in die naam van zijn God, maar ons zal wandel in die naam van die Heere onze God voor eeuwig en altoos. In die dag, spreek die Heere, wil ik versamel die wat krepel is, en bij mekaar maak wat verdrijf was, en die wat ik kwaad aangedoen het. Dan zal ik die wat krepel was, tot de oorblijfsel maak en wat ver verwijder was, tot de machtige nasie. In die Heere sal koning wees oor hulle op die berg Sion, van nou af tot in eeuwigheid. En jij, skaapstoring, jy wil van die dochter van Sion, nou jy sal dit kom, ja, die vroere heerskapie sal kom, die koningskap vir die dochter van Jerusalem. Waarom skree jy nou so hard? Is daar geen koning in jou nie? Of het jou raadgever omgekom, zodat so smart jou aangegryp het soos van een wat baar? Krimp in mekaar en bring voort, we dochter van Sion, soos een wat baar want nou zal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon, en jy zal in Babel aankom, dokter zal jy gereed word, dokter zal die Heere jou verloos uit die hand van jou vijanden. En nou is daar baie nasies teen jou versamel wat sê, laat daar onteilig word, en laat ons oor met welgevallen neersien op Sion. Maar hulle ken nie die gedachten van die Heere nie en verstaan nie sy besluit nie, dat hy hulle versamel het soos gerwe op die dorsvloer. Staan op in dorst, o dochter van Sion. Want ik zal jou horen eister maken in jou klauwe koper, en je zal baie volke fijn trap, en je zal hulle onrechtvaardige wens aan die Heere toewee en hulle rijkdom aan die Heere van die ganse aarde. Mekka 4, 14 Nou sal jy bij hoope bij mekaar moet kom, o dochter van krijgsbendes, die vijand het een wald in ons opgegooid, met de stok slaan hulle die regeerder van Israël op die kakebeen.